Katoļu gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē. Esat sveicināti raidījumā Tīra sirds, tīrā vidē. Mani sauc Anija. Un mani sauc Kārlis. Un šodien mums piebiedrojas vēstures un sociālās zinātnes skolotājs Artūrs un daži viņa skolēni. Šī reize, kad Arthurs mums piebiedrojas, nav pirmā reize. Tādēļ lūdzu iepazīstiniet ar sevi, ja kādi klausītāji neklausījās raidījumu pagājušajā reizē. Uh, labdien! Mans vārds ir Arthurs Ansons. Es esmu vēstures un sociālo zinību skolotājs Rīgas valsts vārds gimnāzijā. Un es šeit jau vienreiz biju uh, saistībā ar jautājumiem, kas skanēja par vēsturi un ekonomiku. Un šodien mēs paņemsim sarunu dziļāk ar skolniekiem saistībā ar to, kāda ir nozīme finansiāla izglītībai viņu ikdienā un vispār kā izglītības programmā vai kāds tam svars visam ir. Artūrs skolēni, vai jūs varētu nedaudz iepazīstināt ar sevi? Labdien, mani sauc Kata Paslauska. Es mācos Rīgas valsts vācu gimnāzijā un es um, eju 8. klasē. un es mācos Rīgas valsts vārdu ģimnāzijā 8. cēknī. Labdien, mani sauc Marta Dīta Baumgārta. Es mācos Rīgas valsts vārdu ģimnāzijā 8. D klasē. Labdien, mani sauc Paula Sila. Es mācos Rīgas valsts vārdu ģimnāzijā 8. D klasē. Un, vai jūs varētu pastāstīt, kā uh, skolotāja Artūra um, veids, kā viņš jums māca par finansēm un izglītību, kā tas ir uh, ietekmējis jūs varbūt personīgajā dzīvē? Nu, kurš būs pirmais, kas mēģinās? Um, man uh, ļoti patīk tas veids, kā skolotājs Arthurs Ansons hm. māca. Tas ir ļoti atšķirīgs no citiem skolotājiem, ka skolotājs ir ļoti sagatavojies uz stundām, ka tās stundas ir, uh, viņam ir uh, no avotiem atlasītas tas, tā tēma, uzrakstīt plan planšetītē, un viņš pats stundā mums stāsta un arī raksta līdzi, atbild uz jautājumiem. Un, uh, jā, ka ir ļoti sagatavojies. Un, jā, man ļoti patīk. Un pārējie? Um, man pašai arī ļoti patīk, vispār, kā skolotājs Ansons mums māca. Man patīk, ka viņš ļoti radoši arī daudz izpaužās. Man patīk, ka viņam pašam arī patīk mācība, kas man pašai nu, kā, liek mācīties vēl vairāk. Un, um, un, jā. Yeah. Es to pašu varu pateikt. Skolotājs man ir ļoti pamainījis perspektīvu. Mans skolotājs pamainījis ļoti perspektīvu dzīvē, to kā viņš māca priekšmetus, kā, kā viņš mums to visu pastāsta. Jā, ļoti forši, jauki, jautrs cilvēks. Jautri. Un skolotāji, vai jūs tad varētu varbūt pastāstīt, kā jūs uh, mācat stundās? Um, Nu, kas attieksies uz sociālo zinību mācīšanu šajā gadījumā, kad ir runa par finansiālu izglītību, mēģina viņiem mācīt ne tikai no tā, kas ir oficiāli mācību izglītības standartā minēts no tās literatūras, bet arī no alternatīviem avotiem, piemēram, no cilvēkiem, kas ir praktiķi, kas savā dzīvē ir kaut ko sasnieguši ieguldīšanas ziņā un arī uzņēmējdarbībā. Tam nav obligāti jābūt kaut kam no, tāl, no tālām zemēm, kā Austrālija, Amerika, tie varbūt arī kādi vietējie, teiksim, Eiropā, Latvijā atpazīstami cilvēki, kuru veikum, veikums ir vērā ņemams un kuru pieredzi var padalīties skolniekiem, teiksim, stundu laikā. Um, kā es cenšos to mācīt, tādā ziņā, lai viņi saprotu, kur pēc tam to varētu pielietot. Nu, piemēram, runājot par finansēm, <clears throat> bērniem, manuprāt, ļoti būtu saistoši mācību priekšmets tādā ziņā, ja viņi zina, ka es mācos kaut ko tādu, ko es pēc tam varēšu izmantot reālajā dzīvēm piemēram, kā mācīties pasargāt sevi no inflācijas, kā zināt atsevišķos gadījumos, kā apieties ar nodokļu sistēmu, kādos gadījumos es varu likumiski maksāt mazāk, kādos gadījumos es varu maksāt vairāk. Kāda ir naudas pelnīšanas veida pasaulē, ka ne tikai caur algu var strādāt dzīvē, ir dažādas opcijas pieejamas cilvēkiem, kam ir finansiālais intelekts un tam līdzīgi. Paverot plašāku skatījumu uz finanšu pasauli kā tādu, ja tā varētu teikt, lai viņi pēc tam paši izvēlas savu ceļa mērķi, kurā viņi ies tālāk. Un skolotāji Artur, kādas jums ir sajūtas atrasties Radio Marija jau otro reizi? Nu, ja godīgi superīgi, tāpēc, ka man liekas tā ir superīga iespēja kā izpausties un kaut ko radošu darīt arī ar savu brīvo laiku. Mums tagad ir brīvlaiks <clears throat> mācība, nu, no mācībām izglītības iestādēs pavasara brīvlaiks tagad. Uh, tāpēc es uzreiz <clears throat> pieteicos, ka esmu gatavs atnākt uh, vēl vienai diskusijai arī ar skolniekiem šajā gadījumā. Uh, parunāt par lietām, kas man ir ļoti aktuāls un tuvs, ka šajā gadījumā būtu finansiālā, finans, finanses un finansiālās izglītības jautājumi. Un, uh, kā līdz šim jūs esat izbaudījuši brīvlaiku, jūs visi? Pašlaik nepārāk daudz. Nu, es nezinu, manuprāt, es lielākoties esmu nogulējusi gultā <laughs> visu savu brīvlaiku pašai, bet arī esmu gājusi uz dejošanas treniņiem. Jā. Vismaz godīgi atbildi. Jā, es domāju, ļoti svarīgi bija atpūsties no tā garās, nedēļas garā. Tā. Um, nu, atpūsties un uh, Tās arī pēdējās dienas esmu nogulējis, es vakar biju uz treniņu. Un, um, šodien pēc tam ar draugiem ārā tā kā arī kaut kas interesantāks, bet tā vēl nekas interesants beig vēl nav noticis. Kārli, un kā tu izbaudīji līdz šim brīvlaiku? Es uh, līdz šim līdzīgi tā, ka es vispār nē. Šī tā ir pirmā reize, kad es esmu agri cēlies un uh, darījis kaut ko brīvlaikā. Uh, Es vakar man bija treniņš, un es arī uz mežu aizgāju pastaigāties ar draugiem. Šodien, protams, rādīju, un tad vēl vēlāk es uh, došos vēl visā man tur uh, eh, saplāno plāni. Ir. Un Anī, kā tev? Nu, man iet labi. Mums, kā visiem šobrīd zināms, ir skolāni brīvlaiks, bet mēs abi ar Kārli ar prieku šeit atrodamies šodien un vadam šo raidījumu. Uh, un uh, pāriem skolāniem? Um, nu, Brīvlaiku pavadīju, labi pastrādāju, galvenais, ka atpūtos. Uh, bija ļoti interesanti pameklēt, uh, pagatavoties šai. Eh, nu, šim uh, radio bija ļoti interesanti pagatavoties dažādas lietas, jaunas uzzināt, kamēr meklēju par šo tematu, ko varētu vairāk pastāstīt. Un turklāt šodien mēs turpināsim runāt par politiku, ekonomiku, vēsturi un finansēm un uh, skolotāji. Uh, jūs mācāt uh, šo jauno finansu veidu, nu, kā jūs mācāt jau no, septi, no septītās klases? Jau, ja? uh, nē, viņiem ir uh, paredzēts no astotās apgūt uh, sociālās zinībās, ekonomikas uh, sadaļas no skolu 2030 programmas. Tas viņiem pārsvarā ir 8. klasē, un tas ir tas viens gads, kad es viņiem pamatskolā to mācu. Vidusskolā viņiem tālāk ir izvēļu groza, kur viņi var tālāk iet ekonomikas uzņēmējdarbības modelī, un tur jau ir cits skolotājs, kas viņiem mācīs attiecīgi specifiku tālāk šajās lietās. Bet man ir konkrēti 8. klase tikai. Jo 9. viņi mācās par politiku un tiesībām pārsvarā. Tur jau ir citas lietas. Un vai jūs domājat, ka pa vienu mācību gadu var iemācīt visu, kas būtu nepieciešams zināt? Pilnīgi nē. Tas jau laikam ir iemesls, kāpēc mēs esam šeit rādījumā varbūt uh, paskatīties to, kā varbūt kaut ko varbūt izglītības sistēmā varbūt ir vēls, vajadzētu varbūt mainīt. Uh, interesanti būtu dzirdēt arī skolnieku viedokli. Vai pieņemsim šajā gadījumā, kā viņi skatās uz to, kā varbūt, kas būtu, ja pieņemsim skolā būtu arī varbūt atsevišķs priekšmets kā finanses zinības, pieņemsim. Uh, kas notika varbūt divreiz nedēļā, specifiski paredzēts naudas lietām, kur bērni tiek sagatavoti reālajai dzīvei. Par nodokļiem, par inflāciju, par naudas pelnīšanu, par kredītlietām, kas būs viņiem agrāk vai vēlāk jāsaskarās. Jā. Priekšmets, kas būtu veltīts konkrēti tavām finansēm, kā menedžēt, pasargāt un pieaudzēt savu, savus ienākumus. Es domāju, tas būtu interesanti dzirdēt, kas sakāms ir viesiem šodien arī pārējiem par šo jautājumu. Nu, nu, manuprāt, pusauģi piemēram, nu, izglītošana par nu, tieši finanšu un ekonomikas jautājumiem, manuprāt, nu, mums palīdz veidot labas naudas pārvaldības, nu, iemaņas, saprast, piemēram, tur, budžeta svarīgumu un izvairīties no nu, nākotnē nepieņemamiem finansiāliem, nu, uh, finansiāliem lēmumiem. Nu, tas ir būtisks solis, lai uh, sagatavotu mūsu atbildīgam nu, mūs par atbildīgiem un nu, neatkarīgiem nu, kaut kādam dzīvesveidam nākotnē. Um, Um, manuprāt, ieviešot skolā šo nu, ekonomikas, jeb nu, tās finanšu stundas, uh, manuprāt, skolēni iegūs praktiskas zināšanas par budžetēšanu, ietaupīšanu, investēšanu un citiem finanšu uh, um, aspektiem, kas ir būtiski vispār ikdienas dzīvē. Šī izglītība var arī palīdzēt veidot uh, finansiālu disciplīnu mūsu dzīvē. Laikam labāk atbildēt, nevar vēlēties. <laughs> Pārējiem ir kas sakāms. Nu, <clears throat> manuprāt, šī ir izglītība, kas noteikti visiem noderēs nākotnē. Un tā noteikti būtu noderīga arī kā atsevišķa stunda, jo tā ir viena no svarīgākajām lietām, kas noteikti vajadzīga nu, šīs stundas sagatavot tevi nākotnē, vispār tā, eh, nākamajiem finansiālajiem krīzēm un vispār sagatavot, ka tev jā, jāpieņem nākamie eh, nu, ar finansēm saistīti lēmumi, lai tu zini, ko tu dari un tu neiekolies vēl lielākās nepatikšanās. Manuprāt, tas būtu ļoti noderīgi. Un, uh, vai jūs domājat, ka šī mācību priekšmetu nevar, uh, nevarētu arī iekļaut, piemēram, sociālajās zinībās? Vai tas, būtu, vai tas ir tiešām tāds priekšmets, kur kā, tiešām nepieciešams, ka tas ir eh, cits priekšmets? Pagaidām kompetenci izglītības sistēma, ja nemaldos, paredz atsevišķu mācību priekšmetu finanses kā izvēles opciju vidusskolā. Es nezinu, kā jums, Kārlis, šobrīd ar Anniju ir vidusskolā vai ir tāda priekšmeta, uh, Man liekas, tas ir izvēle grozā, ka skola var tādu iekļaut, tāpat kā astronomija. Mums ir uh, uzņēmējdarbība. Jums ir uzņēmējai, bet man liekas, ka bija arī opcija, ka var izvēlēties arī uh, priekšmetu finanses. Man, protams, nav nejausmas, ko tur varētu mācīt, bet tā būtu, tas būtu pareizais pareiz, tas būtu tas, ko es skatītos, kas būtu pareizais ceļš tajā virzienā. Arī kad varbūt pamatskolā būtu šāda veida priekšmets, kas drīzāk vai nu būtu tiešām pakļauts zem sociālo zinību nosaukuma, Mm, bet tad eh, arī tikai vienu gadu to varētu darīt, tāpēc, ka zem sociālām zinātnēm arī slēpjas kaut kas cits apakšā. Tur ir psiholoģija, emocijas, politika, tiesības un daudz kas cits. Tam tad tas nozīmē, ka tam būtu jādala laiks ar kaut ko citu, vēl citām, citiem priekšmetiem. Uh, Ja būtu atsevišķi varbūt, priekšmets, kā finanšu zinības, eh, tas laikam būtu liederīgāk, bet tad atkal jāskatās, ko var paņemt nost, jo nu, tur ir ierobežots skaits, cik daudz tu vari paņemt priekšmetus nedēļā. Tur būtu jāskatās, vai no sociālā zinību rēķina, vai arī ņemt no priekšmetus nu, skaitu no kāda cita. Tik tālu es vēl nevaru iet, jo tas ir tikai vienkārši tādā doma līmenī, bet eh, nu, diskusija par to, vai tas būtu tā vērts, man liekas, šodien mēs varam arī uztaisīt. Jā. Tas jau ir tas, kāpēc mēs jau laikam esam atnākuši. Nu, man liekas, būtu ļoti interesanti, ja mēs uzņēmējdarbību varētu apvienot ar finanšu zinībām. Nu, tas jau ir saistīts. Uzņēmējiem ir jāprot budžetēt, ienākums, izdevums, jāprot uh, atskaites taisīt bilances pārskatā, kur ir aktīva, pasīva. Nu, un veidot savu pieaugumu, ja, peļņas ziņā. Nu, tur jau ir tas viss apakšā un es pieņemu, ja jums būtu tagad jāiesaka, kurš, kur nu, pēc, nu, pēc pamatskolas, kurā virzienā, virzienā iet mācīties, jūs jau ieteikt kaut ko, kas saistīts ar finansēm vai ekonomiju? Ja? Nē, tas tā es neteiktu. Es teiktu, katram individuāli jāizvērtē, kas viņam vairāk interesē un kas viņam ir spēja rokā. Ja pieņemsim skolniekam vairāk interesē programmēšana, viņš zina skaidri, ka viņš varētu kaut kādus serverus taisīt vai pieņemsim spēles, kaut kāds interesants pa naudu pēc tam taisīt augšā. Uh, vai ar robotiku nodarboties, ar programmēšanu vai dronus taisīt, eh, nu, loģiski laikam būtu IT modelis pēc tam labāks. Eh, bet, ja ir vēlme varbūt riskēt un mēģināt uztaisīt savu uzņēmumu, eh, nebūt darba ņēmējiem un mācīties, kā ieguldīt naudu un tādas lietas, tad varbūt tiešām jā, tad EU modelis būtu viņam tas labākais no ekonomikas uzņēmējdarbība. Bet, protams, ne jau es visiem iesaku iet tur, tas būtu jāizvērtē katram. Vienkārši jautājums ir par to, vai tā finanses izglītība kaut cik katram būtu vajadzīgi šādi šodienas pasaulē ar tiem mainīgiem apstākļiem, kādiem mēs saskaramies. Un pārējiem jūs tagad ejat 8. klasē, jā? Uh, jā. Vai jūs esat apdomājuši, kuru, kurā virzienā jūs iet mācīties pēc pamatskolas beigšanas? Īstenībā baigi grūts jautājums. Uh, manuprāt, es pati jau apmēram zinu, kur es uh, vēlētos iet, tieši kurā novirzienā. Uh, bet um, it īpaši es ļoti ceru, ka es tikšu atpakaļ pašā gimnājā un man būs iespēja uh, iet kādu no gimnāzijas novirzieniem. Bet, manuprāt, es pati vēlētos vispār iet. Um, uh, eh, CVM modulī, kas ir cilvēks un vide. Un, um, ja man būtu iespēja, es gan jau uh, domāju, padziļinātāk ņemt matemātiku un fiziku, nu, apmēram loģisko domāšanu vairāk tīpaši. Um, tās, manuprāt, ir man, nu, kā, manas stiprās puses. Um, man labāk patīk tieši vairāk nu, loģiskā domāšana, kur vajag rēķināt, vai tur um, nu, kā, vairākus, piemēram, tur. Uh, jautājumus atbildēt, vai nu, apmēram līdzīgi kaut kas tāds. Um, vairāk nekā tur, piemēram, es nezinu, literatūru vai, um, vai nu, <laughs> uh, uh, nu, piemēram, latviešu valodu. Un, nu, vairāk tādi praktiskie kādi priekšmeti. Pārējie? Nu, es, manuprāt, man tieši tas uh, pretējais, ka man matemātika nepatīk, un man loģiskā domāšana arī <laughs> klibo. Bet um, es domāju, es <clears throat> nākotnē vispār gribētu, es zinu, ko es kā, kā profesiju nu, gribētu, apmēram uz kuru pusi tieši tā es nezinu. Bet es zinu, ka es noteikti gribētu strādāt ar cilvēkiem un um, tādu vairāk darbu, kur ir sociāli. Es negribētu sēdēt visu dienu pie datora vai kaut ko tādu. Uh, Tā kā es domāju, es meklēšu kaut ko, kur es varu kaut ko tādu mācīties un kaut ko tādu darīt. Bet arī es labākajā gadījumā gribētu palikt gimnājā un izvēlēties kādu no tiem novirzieniem, kas ir piedāvāti. Nu, es vēl nezinu, vispār, kādu profesiju vai novirzienu es gribētu. Tāpēc vienkārši vienīgais mērķis man šobrīd ir, ir tikt gimnājā un tad skatīties tālāk. Nē, nu es esmu atvērts uh, visām iespējām. Bet uh, eh, EU modelis šobrīd ir man tāds kā top modelis. Es apsveru to arī kā savu karjeru nākotnē. Ja es, tikšu, ja es turpināšu iet šajā skolā, es uh, iešu uz EU modeli. Nu, es uzskatu, ka jums bija ļoti interesants atbildes, un man pašai arī ir daudz mērķi, ko sasniegt bet uz šīs notas mēs iesim mūzikas pauzē ar dziesmu Amazing Grace, ko izpildīs izpildītājs Elvis Preslijs.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 Finansiāla izglītība ir vajadzīga katram cilvēkam 21. gadsimtā, jo mēs dzīvojam kapitālismu laikmetā, kurā apkārt ir tehnoloģijas un pasaule, kura nemitīgi mainās. Ja tev ir finansiāla izglītība, tu esi pasargāts no inflācijas ietekmes, tu esi pasargāts no visādiem šarlatāņiem, kas grib tev izkrāpt no tevīm naudu, sūtot linkus vai kaut ko tamlīdzīgu. Ja tev ir finansiāla izglītība, tu zini, ko darīt, lai pavairotu naudu, tu zini, kādos veidos to labāk darīt, lai uh, tev pēc iespējas mazāk būtu problēmas jāceļa ceļā uz to mērķi. Ja tev ir finansē izglītība, tu vari atšķirt, eh, kas ir jādara dzīvē, lai vairotu bagātību no mainstream uzskata cilvēkiem, kas uzskata, ka citādāk to vajag darīt. Ja, um, ja tev ir finansē izglītība, tu vari darīt plašas, plašas lietas un, manuprāt, arī realizēt savus sapņus tajā citā jomā, kurā tu vienmēr esi gribējis. Ja, tas, ja tu esi sportists, kas apveltīts ar finanses izglītību, tu vari savā jaunībā sapelnīt visu iespējamo naudu. Un pēc tam, kad tev karjera beigsies profesionālā, tu vari mierīgi to naudu mācīt, ieguldīt, lai pēc tam vecumdienas tev būtu nodrošināts visu atlikušo mūžu. Tas būtu kaut kā tāds labs piemērs, kā parādīt, ka tev nav jābūt nekādam finanšu guru, Tu vai tāpat var kļūt par ārstu, skolotāju, policistu, vienalga, bet ja tev viņa ir šī finansiālā izglītība, tu zini, ko darīt mūsdienu ekonomiskajā pasaulē. Un pēc jūsu uzskatiem, kāpēc finansiālā izglītība būtu vajadzīga šodienas pasaulē? Nu, varbūt šādu jautājumu es varētu dot priekšroku atbildēt skolniekiem un paskatīties, kas sākumā no viņiem nāks ārā. Kāpēc jums būtu vajadzīga, pieņemsim, kaut kādas idejas? Nevarētu varbūt būt tādai, nu, tā kā it īpaši varbūt var sastapties ar, nu, piemēram, finansiālo izglītību, varbūt darbos, nu, piemēram, ar tā kā, nu, saviem, piemēram, ienākumiem un izdevumiem. Un tu, piemēram, nezinu, uh, <laughs> aktīvs, tas ir grūts jautājums. Um, nu, pieņemsim, skatīties hmm. uz nu, šādu skatu punktu. Aizvēstura. Mēs zinām, kas ir aizvēstura tie, tie ir visa laika, kas bija pirms seniem laikiem, kad neeksistēja rakstība. Kādas prasmes galvenokārt cilvēkam tajā laikā bija vajadzīgas, ka mēs dzīvojam akmens, bronzas un dzelzs laikmetā? Varbūt lauksaimniecības. Un tas būtu akmens laikmets, beigas, bronzas, dzelzs laikmets. Ir jāprot medīt, Jā. ir jābūt stipram, ir jāprot šūt, Bet kas nav vajadzīgs tādā laikmetā? Mm. Nu, laikam jau nav tāda finanses baigi ļoti Nē. vajadzīga, jo nauda vēl nav tādā kontekstā sabiedrībā iegājusi kā mūsdienās. Šodienas laikam, apstākļiem, kādos mēs esam, mēs varam izlikties, ka mums tā nauda ir svarīga, nav svarīga, bet visiem kaut kas par naudas zināšanām ir jāzina. Neatkarīgi no tā, cik, nu, cik cilvēks uzskata, ka viņam tas būtu nepieciešams. Uh, Jo, ja tev tā zināšana nav šādienas pasaulē, kad mēs visi esam spiesti meklēt kaut kādu darbu, veidot kaut kādu uzņēmumu, vienalga, ko. Nu, es uzskatu, ka, ja mums nav šīs zināšanas, tad nu, ir ļoti liels auss. Tad ir vienmēr jāprasa kādam citam padoms, ko darīt. Un, ja tiklīdz tu prasi kādam citam padomu, un tu pats nekontrolē savu ceļamērķu dzīvē, tu esi atkarīgs no tās cilvēka izvēles. A, kur ir garantīva, ka viņš vienmēr ieteiks to, to labāko padomu? Jo tādi cilvēki manuprāt, nebūs daudz dzīvē. Agrāk vai vēlāk nāksies uzķerties uz kādu, kurš ieteiks nepareizu padomu savu sautīgo interesu dēļ. A, ja tev ir šis finansiālās izglītības iemaņas, tu varbūt šādā situācijā paļausies uz saviem instinktiem vai uz zināšanām, lai izdarītu izvēli pēc iespējas labāk par sevi. Ceru, ka jūs sapratāt to domu gājienu. Ja? Yeah. Un mhm. uh, skolotāja runāja par nedaudz citu jautājumu, kas nav gluži saistīts ar finansēm, bet gan ar ekonomiju. Uh, kāpēc jūsu prāt uh, Latvija uh, salīdzinājumā ar citām Baltijas valstīm kā Lietuva vai Igaunija ekonomija ziņā tieši atpaliek? Grūti pateikt. Neesmu ekonomists. Uh, tas varbūt varētu būt saistīts ar to, ka varbūt mums grūtāk piesaistīt investors kaut kādu apsvērumu dēļ. Uh, Varbūt arī tas, ka mums ir eh, lielākie darbspēka nodokļi Eiropā, nu, no Baltijas valstīm visām trim, vismaz cik man zināms, tas ir. To var pēc tam kāds pārbaudīt radio klausītājs, bet man liekas, mums ir augstākie. Ja? Tas nozīmē, ka uzņēmuma īpašniekam nav motīvs algot pēc iespējas vairāk darbinieku, jo viņiem par kādu darbinieku būs jāmaksā vairāk nodokļu valstī. Ja mēs varētu samazināt varbūt, šo nastu uzņēmējiem, viņi varbūt būtu vairāk gatavi viņus uzņemt darbā. Uh, Un, ja viņi ir gatavi viņus vairāk uzņemt darbā, viņi ir gatavi vairāk ražot. Tas varbūt pieaudzētu IKP, un mēs neatpaliktu varbūt tik ļoti no Lietuvas un Igaunijas. Bet tas jau ir tāds viegls stāstījums tādam dziļam dīķim. Tur jau apakšā viss kaut kas var būt. Saka, es neesmu ekonomists, bet nu, manā skatījumā, ja lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāji, teiksim, divu, trīs paudžu laikā būtu spēcīgi finansiālās izglītības pamati, un mēs katrs varētu savā brīvajā laikā vai nu ieguldīt, vai nu budžetēt, vai nu menedžēt, kaut ko veidot, internetā vai kur ar intelektuālo īpašumu vai palīdzību vai vienalga kādā veidā, mēs to IKP Latvijā varētu uzaudzēt krietni, krietni augstāk nekā tagad. Vismaz es no tāda skatu punkta vairāk skatos. Ja? Es nevaru kontrolēt, ko politika tagad dara Latvijā. Kāds no tiem lēmumiem varbūt ir labs vai nē, bet, ja mums būtu vairāk visiem finanses aizglītības, domāju, Latvija no tā tikai iegūtu. Un runājot par politiku, um, Kāds ir jūsu tagadējs vispār viedoklis par vispār tagadējo valdību vai tagadējo kā, stāvokli Latvijā no politiskā skatu punkta? Nu, pilnīgi nekāds es neinteresējos par lietām īpaši, kuras nav man tik aktuālas ikdienā. Novēl viņiem to labāko, lai viņi, e, teiksim, izdara savu darbu, kas viņiem ir jāizdara, bet es īsti neinteresējos, kas ir kurā krēslā amatā, tāpēc ka tas īsti nu, man nav tik ļoti ikdienā aktuāls. Man vairāk interesē, ko es varu sagatavot skolniekiem kā nākamo materiālu. Jā, es zinu, tas varbūt dažkārt garlaicīgi kādam, kas varbūt klausās, bet nu, tā ir godīga atbilde. Es labāk padomāju, ko es varu pats ietekmēt un kontrolēt uh, stundās dienā, kad es esmu darbā. Uh, ko es varu iedot viņiem tādu, lai viņi izjūtu laukā no tās ikdienas, paskatās savādāk uz pasauli. Un tur man nāk tā angļu valodā tāds labs vārds gratitude, apakaļ. Tāds kā prieks par to padarīto. Ja es visu laiku domāšu, ko piemēram dara valdība, nu, tas ir domāt par lietām, kuras es nevaru kontrolēt. Jo es neesmu tajos amatos, lai pieņemtu tos lēmumus, bet es esmu skolā, kur es esmu, un es varu izdarīt to, ko es varu. Tāpēc atbildi vēl būs garlaicīga, bet no, nu, es īsti par to nedomāju. Es ticu, ka mums ir pietiekami kompetenti cilvēki valdībā, kas var izdomāt. Uh, esošajai situācijai pareizās atbildes, kas Latvijai ir jāpieņem? Uh, ļoti interesanti atbildes. Ja godīgi nebija gaidījis no jums šo atbildi. Bet uh, kā jums liekas, ka, um, kā jūs vispār tā kā Eh, jūs runājat iepriekš par tādu uh, finansiālo, finansiālo izglītības mācību priekšmetu. Kā jūs, kā, vai jums ir radušās idejas, kā jūs varbūt varētu to, šo priekšmetu ieviest uh, skolās Latvijā? Nē, nav, tāpēc, ka tas jau ir tikai ideja līmenī, bet nu, tur laikam vajadzētu sabiedrību vairāk informēt par to, tad varbūt šāds, šāda radio pārēda varbūt tāds mazs placdarbs, ar, ar, varbūt ar ko ar to sākt, jo, ja cilvēks paskatās aptaujas uh, pasaulē apkārt uh, ar attiecīgiem jautājumiem, kas, kas skolniekiem tiek uzdoti, un, un ja tur viens no jautājumiem parasti ir, vai jūs gribētu, lai skolā vairāk jums māca par naudu, tad parasti atbildi ir vien, viennozīmīga. Skolnieki gribētu, lai tas tiek vairāk skolā mācīts, tāpēc, ka viņi jūt, ka tas ietekmē viņu māmu, tēti, vecomāti, kaķīti, sunīti mājā, pašus un tam līdzīgi. Viss uh, no tālākā onkuļa radiniekos līdz pa pašam, jo tā nauda, kā te pasaka, mēs dzīvojam pasaulē, kas uz viņus taisīt. Mums ir par viņu kaut kas jāsaprot, lai mēs varētu šajā pasaulē pēc iespējas tālāk un pareizāk funkcionēt un attīstīties. Lai vecumdienās nebūtu jāuztrauc par pensiju, lai darba stāžu laikā nebūtu jāuztrauc par zemiem ienākumiem, par augstu inflāciju vai kaut ko tādu tās zināšanas varētu būt noderīgas daudziem. Un ir īpaši, ja tu to jau ieliec jaunībā, tos pamatus, tad vēlāk dzīvē jau ir vieglāk menedžēt naudu, budžetēt kaut vai ja, tādas lietas darīt. Es kaut kā tā atbildētu. Un jautājums skolāniem. Jums skolotājs Artūrs māca gan vēsturi, gan sociālās zinības, ja? Jā. Jā. Starp šiem diviem priekšmetiem, kurš jums visvairāk patīk? Kā, vismaz, nu, jā, kā viņš māca? Sociālās zinības. Jo, nu, kā jau saka, man tā uh, domāšana tā klibo. Un um, <laughs> vēsture ir ļoti tāds priekšmets, kur ir nu, jāiemācās. Un uh, es vairāk skatos uz to, ka sociālās zinības es vairāk arī pacenšos uz to priekšmetu, jo es zinu, ka tas ir priekšmets, kas man uh, vairāk arī nākotnē noderēs. Jo es netaisu, nu, es pati šobrīd domāju, ka es savu profesiju nebalstīšu uz kaut ko tādu, kur man noderēs vēsture. Uh, bet ar eh, naudu man eh, saskarsme būs nākotnē, un arī šobrīd ir. Tāpēc es eh, vairāk prioritizēju to sociālās zinības. Un, um, es esmu, man liekas, saprotamāk, un es vairāk arī cenšos izprast. Um, jā, nu, vēsture, manuprāt, ir vairāk tāds priekšmets, kas ir jāiezubra. Un, uh, es pa Livoniju un tā tālāk es neko, neko nesaprotu. Un arī to atzīmes pasaka <laughs> skolotāji. tā kā, jā, nu, man labāk patīk sociālās zinības pārējiem? Man arī sociālās zinības vairāk, ne no mācīšanas viedokļa. Es nezinu, ko skolotājs labāk māca. Man sociālās zinības tiešām interesē, un vēstures mācos tikai tāpēc, kas ir jādara. Manuprāt, man pašai arī patīk varbūt vairāk sociālās zinības. Nu, um, es teiktu, to, ka varbūt viņas varētu būt pat noderīgākas nekā nu, vēsture, tīpaši pirms šajā pasaulē. Manuprāt, tas būtu tīri aktuāli, tīpaši par tām finansēm. Bet vispār um, es teiktu, to, ka vēsturē varbūt stundas ir pat radošāk nekā sociālās zinībās. Mums pat skolotājs veido arī tādu. Kā lai saka, savstarpējo nu, kā, cieņu, nu, kurš piemēram labāk saprot vēsturē tieši nu, aktuālo tēmu, un kurš nē, un tad mums uh, klasē starp vairākām grupām ir tāda uh, mazas sacensības, kas, manuprāt, ir īstenībā ļoti jautri. Um, Bet uh, sociālajā zinībā vispār, nu, tur tīri man ļoti patīk. Vispār tur uzzināt daudz ko jaunu. Un, manuprāt, tas pat paplašina manu redzību šajā pasaulē, starp visām tām finansēm un kā vispār nauda ļoti daudz var ietekmēt pašu cilvēku. Un, Uh, jā, bet nu, vēsturē man pašai arī drusku grūtāk iet, uh, jo tur, nu, tur ir jāsēd arī ar daudz avotiem un jāsaprot, vispār, kas notika tajā vēsturē un kas un kāpēc tas vispār notika un kāda bija cēloņa. Un, nu, tā ir grūtāk, bet nu, paši, pat vēsture īstenībā ir arī ļoti interesants. Kā ar Laniju, es varētu varbūt jums uzdot vienu jautājumu interesēt? Protams. Droši. Kā jums šķiet, kā rodas nauda? no kurienes viņa rodas. Nu, viņa apkārt ir jums smakā, gan jau ir 50, 5, 10, kāda monētiņa smuka. No kurienes viņa nāk? Skolotāji. <laughs> Šis ir. Um... Nu, ja tā padomā, nauda radās fabrikā. Nauda izprintē un tad viņu cirkulizējās. Tad tu teiktu, naudas kaltuve kaut kāda. Tieši tā. Bet papīra naudiņas tur jau nevajag kaltu papīru. Nu, tas arī. <laughs> mēs viņu nopelnam. Redzat, nav īsti līdz galam īsti pat skaidrs, kur viņa rodas. Un tas varbūt radio klausītājiem liek aizdomāties, kāpēc vajag par to kaut ko zināt. Jo es ja pajautātu, eh, ja te būtu atnākuši bērni ar bioloģijas skolotāju, viņš pajautātu, kā rodas eh, fotosintēze. Es pieļauju, jūs varētu paskaidrot. Ja te būtu matemātikas skolotāja ar, ar erudītiem, un te būtu jājautā, uh, es nezinu, nu, nenāk nekas prātā nu, par kaut, kaut kādiem leņķiem vai kaut kas par uh, diferenciāliem skaitļiem, kaut kas te būtu, ko iespēja pastāstīt. Bet tiklīdz ir tāds vienkāršs jautājums, no kurienes rodas nauda, mēs apjūkam. Tas jau vien parāda, cik mums mazā līmenī ir tā finanses izglītība Latvijā. Jo tas tā ir esence būtībā tam visam. Naudu rada centrālās bankas ar valdības diktātu viņus vai nu izdrukā vai izskaļ no tukša gaisa, vai arī ar datoru, datorā ietaipo vienkārši skaitlīšu un iedod mums kredītā vai izmaksā kā pabalstos. Tas nozīmē, ka valsts kopā ar centrālajām bankām ir atbildīgs par naudas daudzumu apjomu ekonomikā. Un tas ietekmē inflāciju, tas ietekmē visu mūsu dzīvi, cik tas viss, kas būs dārgs vai lēts – Un, ja mēs saprotam, kā tas strādā, jo tā ir vienīgā sistēma, kā varētu jautāt, a, kāpēc mēs negriežamies atpakaļ pie zelta? Kāpēc tad, kā mēs drīkstam ļaut valdībām un centrālajām bankām drukāt naudu ārā no tukša gaisa? Nu, bet nav labāka sistēma. Tāpēc, ka, ja mēs atgriezīsimies atpakaļ uz zelta, mēs aizietu deflācijā. Skoloniem ir jāsaprot, kas ir deflācija. Covid laikā valdība nepieļāva, ka Latvija nonāk deflācijā. Viņi pareizi izdarīja, izdarīja, ka viņi izdrukāja papildus miljardus un iedeva pabalstos Latvijai, jo mēs būtu aizgājuši vienā milzīgā krīzē. Bet tāda tam uzreiz bija sakas, kādas bija pēc sakas, pēc Covid. Inflācija. Inflācija un to parāda finansās intelekts. Un, ja tu saprati, kas bija jādara tajā laikā, kad bija uznākus, uznācis Covid, pieņemsim, tu zināji, kur ieguldīt naudu, lai no nu inflācijas nopelnītu. Bet tikmēr tie, kas taupīja naudu krājkontā vai zeķē, viņi zaudēja. Tāpēc, ka inflācijas rezultātā mēs zinām, kas notiek naudas vērtība krīt. Naudai pirktspēja pazūd, jā. Un kaut arī šitāds parasts lietiņas, es domāju, pat rādījā klausītājiem varētu izraisīt, wow, es tā nebiju varbūt aizdomājies, vai arī, ja kāds to jau zināja, man ir prieks, bet tāds, tādi paši vienkāršākie pamatlieki jau varbūt saprast, tas īstenībā ir noderīgi. Es gribētu, lai skolā varbūt par to plašāk mācās tad jums liekas, ka mums nevajadzētu atgriezties pie uh, zelta standarta. Ja? Nu, noteikti nē, nu, taču cik kapitāls būtu pasaulē? Nu, zelts taču ir uh, ierobežotā kvantumā uz pasaules. Ja mēs atgriezīsimies atpakaļ uz zelta standartu, cik Latvijā cilvēkiem apkārt būtu nauda kabatā tikai. Mēs, viņu, <laughs> mēs atgrieztos nabadzībā ļoti lielā, jo te būtu naudas trūkums, deficīts būtu milzīgs. Un tas novest pie deflācijas milzīgas. Uzņēmumu vērtos ciet. Viss palikt lētāks, protams, bet no nu, visa taupīt, tāpēc, ka nākamajā dienā būs vēl lētāk. Uh, Tas, ka nauda ir radīta no tukša gaisa, no papīra, digitālā veidā un ar monētiņām, kas nav no zelta un sudraba, ļauj mums cilvēci ātrāk pacelt augstākā dzīves līmenī, bet ar ļoti lielu cenu. Tā ir inflācija. Un, ja valsts zina, ko viņi dara, viņi cur to inflācijas līmeni vidēji 2% gadā, ne augstāk. Bet tas nozīmē, ka nauda katru gadu paliek aizvien vairāk apjomā, kuru jūs katrs varat dabūt bet to noteiks, cik jūs varat dabūt no tā kumos, ko valsts izdrukā jūs finansiālais intelekts, jūs finanšu pārskats, cik jums ir tās pratības, ja, finansiālā pratība, cik jūs varat to kumosiņu lielu paņemt no tās izdrukātās naudas. Tiem cilvēkiem, kam ir augstāks finansiālais IQ, var kredītos dabūt vairāk naudas, iegādāties aktīvus, iegādāties īpašumus, iegādāties veidot biznesu un nopelnīt vēl. Bet tev ir jābūt kaut kam galvā, smadzenēs, lai to saprastu. Ja? Tāpat vienkārši tā nedos tev. Nu, es gribu lūdzu iedodiet man. <laughs> Es neesmu redzējis, ka banka kaut ko tādu darīt. Jā. Šīs zināšanas var tikai iegūt no uh, jūsu tā teiktā uh, finanšu izglītības mācību priekšmetiem. Nu, būtībā būtu, manuprāt, būtu nepieciešams Latvijā priekšmets finanšu zinības, kur nebūtu gluži tikai ekonomika iekšā, bet būtu īsti finanšu pamati. Budžetēšana, kā pelnīt naudu, kādos veidos var pelnīt naudu, kaut kas par nodokļiem. Uh, par inflāciju, par deflāciju, par kredītsaistībām, par ienākumu veidiem, par daudz ko, kas ir aktuāls tev ikdienā, kur bērni arī var to eksperimentēt. Jā, paskatīties veikalā pēc me, pirms mēneša čips maksāja lētāk, tagad viņa ir dārgāka. Kāpēc tas tā ir? Un tas būtu ļoti forši, es domāju, un tas uzreiz jau to parāda, ka tas ir saistoši dzīvē, ka tas ir, ir vērts par to mācīties. Tu nenāc vienkārši mācīties kaut ko mācīšanās pēc, bet tu mācies, lai sev pasargātu šādā pasaulē, kādā mēs dzīvojam. Un var būt, būt viens soli priekšā tam, kuram ir labas atzīmes, bet kuram nav nekas finansiāla izglītība. Jo atzīmes mēs mācījāmies, jūs laikam, jūs zināt, nepadarīs bagātāks, ne, dzīvē. Pirmā stunda. Pirmā stunda, jo tu vari būt bagāts gan ar sliktām, vidējām un labām atzīmēm, bet uh, tev ir vajadzīga finansiāla izglītība, lai tu varētu vairot bagātību. Akadēmiskā ziņā tam nav nekāds sakars ar to, un es domāju, ļoti daudz pieaugušie, kas pēc tam pabeidz skolu, to reāli dzīvē saprot. Un tad ir vienkārši tāds, nu jā, nu, labi, par to skaļi nerunāsim, bet nu, tā ir diemžēl. Nu jā, es atceros, ka uh, kola maksāja eiro, un tagad kola maksā eiro 20 vai eiro 30. Nu, pēc kāda laika viņi būs eiro 50. Nu, pēc kāda pēc laika, kāda būs, laika 2 būs 2 eiro. Tieši tā. Un būs diena, kad kola maksās piecīt ceru, ka šī diena nepienāks. Nē, nu viņi pienāks, viņi neizbēgami. Tā viņai ir jāpienāk. Bet uh, jautājums, ko pa to laiku mēs katrs no jums šajā radio pārādē būsim izdarījuši, lai pasargātos no tās inflācijas? Tas jau ir cits jautājums. Un, um, atgriežoties pie tā jautājuma, mīļākais mācību priekšmets vispār, Anī, kāds ir tavs mīļākais uh, starp vēsturi un, uh, uz, un sociālām zinībām? Kurš tev vislabāk patīk? Manuprāt, šie abi priekšmeti ir vienlīdzīgi svarīgi priekš manis, jo man ļoti interesē vēsture. Kā arī es uzskatu, tas ir ļoti nozīmīgi katram cilvēkam izprast mūsu vēsturi, no kā mēs esam cēlušies, bet tikpat svarīgi priekš manis ir arī sociālās zinātnes. Tomēr visu šo sociālo daļu no dzīves izprast, un manuprāt, šie abi priekšmeti vienlīdzīgi kā, palīdz mums izaugt un palīdz mums mācīties un tā kā, sagatavoties tā teikt nākotnē. Un skolotāji, vai jums varbūt ir tāds kopsavilkums, ko jūs gribētu pastāstīt par šo visu, ko mēs esam šīs pēdējās divas radio ēteras runājuši par finansēm, par izglītību, par ekonomiju un tā tālāk? Um, nu, ja ir iespējams izdarīt kaut kādu pārmaiņu pozitīvu Latvijā no brīvas gribas darot, varbūt es novēlētu, ka varbūt kaut kādām šādām divu veidu mazām radiopārādēm ir nozīme tajā, ka var parādīt, ka katrs cilvēks var kaut kādā veidā ietekmēt pasauli. Um, es jūtu, ka varbūt es to varu izdarīt ar finansiālas izglītības iemaņu. Varbūt tā ir cīņa, ko es karoju, un tam nebūs nekāda rezultāta beigās. Arī tā ir iespējams. Bet Ja jau šeit ir šodien maniem ir četri forši skolnieki, līdz kur arī ir gatavi tērēt savu brīvo laiku no brīvdienām, atnāk parunāt uz stundu radio pārādē par to, tad es varbūt redzu, ka tas nav vēl tīk kalts kaut kas, jā, kad ir varbūt interese skolniekiem par to, un man par to ir prieks, un es laikam kopsilkumā varētu pateikt, ka, nu, uh, es ceru, ka mums būs vēl iespēja varbūt par šādām lietām parunāt. Noteikti būs tāda iespēja viss atkarīgs no tā, vai jūs sazināties ar mums un dosiet ziņu par šādu vēlmi. Bet tagad raidījuma noslēgumā mēs vēlamies palūgties par mūsu valsti. Ar tēvreiz mūsu tēvs, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parāds, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Mēs vēlamies pateikties par to, ka klausieties šo raidījumu. Novēlam jums visiem svētīgu un sirsnīgu pēcpazienu. Visu labu! Visu labu! Rīgas katoļu gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē.